Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի Հանրապետության գյուղնախարար Արամ Մխոյանը օրերս կայացած մամլո ասոլիսին պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Օրեր տեղի ունեցավ Արցախի հանրապետության գյուղնախարար Արամ Մխոյանի մամուլի ասուլիսը։ Լրագրողներին տարաբնույթ հարցեր էին հետաքրքրում։ Իմ այն հարցին, թե Պարոն նախարար, բոլոր գովազները տվյալ համակարգի վերաբերող նախ ներկայացնում են այդ համակարգի պատկերը, հողանոցը, ու պիտի համապատասխանեն իրականությանը։ Գեղեցիկ դիզայնով նկարած գյուղ ոլորտի բոլոր ճյուղերը ինձ համար ամենայն դեպս ճանաչում եմ, մեկնաբանում եմ, բացի ձիթապտուղը ձեր են նկարները։ Դա ինչու համար է։ Ես ասեմ, ես երևի չհիշեմ, որ նախագահան, Իսրայելի որ նախագահան, երևի Շիմոն Պերեսը մի խոսք ուներ, ասում էր աշխատեք շատ երազել։ Հիմա դա իմ երազանքն է։ Եվ դա շատ դժվար երազանք չէ, շատ մոտ երազանք է։ Մենք արդեն փորձեր ունենք, գիտեք, որ արդեն մեզ Արցախյան հանրապետության տարածքում արդեն կան դիտապտղի փոքր այգիներ եւ առաջիկայում մենք ունենանք դիտապտղի խոշոր պլանտացիաներ հարյուրավոր հեկտարներ, որը մեզ կապովի ոչ միայն տեղական, բուսական, շատ բարձրակարգ յուղով, այլ մեզ պարզապես ֆինանսական լուրջ ոսկերի հնարավորություն կտա։ Դիտապտուղը համարվում է ամենաեկամտաբեր ճյուղ պատրաստության մեջ։ Քանի որ մենք մեր հայցակարգում ունենք նաև պատրաստության զարգացման լուրջ ծրագիր, դրա մեջ հիմնական տեղերից մեկը գրավում է դրան մշակությունից հետո դիտապտուղը։ Ես հավատացած եմ, որ ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մի օր դիտապտղի այգիները գերազանցելու են նրան այգիներին եւ հիշեք դա է մեր գյուղատնտեսության ամենա կարևոր եւ մեծ ֆինանսական հոսքեր ապահովող մշակաբույսը։ Եվ ինչպես գիտեք, արդեն մենք ունենք ուրեմն Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդանշանը, եթե դուրներ չկա, մեղավորը ես եմ։ Այնպես որ այսօր նաև հնարավորությունն է համ տեսելու Արցախի Հանրապետությունում աճեցրած ցիթապտղի թթուն, այսօր ես ցեզ հնարավորություն կտամ։ Շատ ուզեք ոչ միայն ցիթապտղի, այլ ձկնապտղի համ տեսելու հնարավորությունը ինչու գյուղ ոլորտում հանվեց Սևցելի ծրագիրը։ Աննպատակ ոչինչ չկար։ Ծրագիրեր արվում էր։ Ինչ որ մեկը, այնպես չի որ գիշերը քնում առավոտ ելնում եք ինչ որ ծրագիր ենք անում։ Ինչ որ մարդ, որը որ գյուղատնտեսության ոլորտում իրեն համարել էր կոմպետենտ, մասնագետ, առաջարկել էր եւ պատահական մարդ չէր, լուրջ գիտական ճարճաների ազատ, առաջարկել էր նման։ Եվ դա Նես չի որ ինքը սխալ է, ինքը ճիշտ է, բայց ոչ 21-րդ դարի համար։ Այդ երևույթը գործողությունը յուղատեսության մեջ շատ հին պատմություն ուներ եւ շատ երկրներում վաղուց մոռացված, բայց մենք ցավոք արել ենք դա։ Իմիջանից ասեմ, իմստե գալու է առաջինորը, առաջին գործս եղել է վերացնել այդ ծրագիրը։ Ես ասեմ, տվյալ ժամանակահատվածի համար այդ ծրագիրը ինչ որ չափով իր գործը արեց բայց դա այն ծրագիրը չէր, որը որ կարող է լուրջ փոփոխություններ մտցնել։ Եվ եթե հիշենք մեր նախորդ, ասենք, մի քանի տարիների հետ գնանք եւ նախորդ մեր տարիների հաջողությունները ուսումնասիրենք, ձեռքբերումները եւ այլն, մենք տեսնենք, որ լուրջ այդ ձեռքբերումներ չունենք։ Եվ 40000 դրամ տրամադրելով օգտագործողին ընդամենը, որpիսի ինքը իր հողը չմշակի ու թողնի, որ հաջորդ տարի ինչ որ որոշակի ցնդանյութերի խոնավության կուտակում, բայց կարելի է ուրիշ միջոցառումների, այն միջոցառումները, որոնք մենք անում ենք այսօր դրա միջոցով։ Բայց պետք է խոստովանենք, որ Մոսկվա մի օրում չի կառուցվել եւ մենք մի օրում չէինք կարողանա եւ սխալներ թույլ չտա եւ ամեն ինչ ճիշտ անել։ Իհարկե, այսօր ինչ որ բան մենք ենք անում, վաղը մեկ ուրիշը կգա, ավելի խելացի բաներ կանի, այնպես որ այնպես չի որ ամենախելոքը մենք ենք կամ մենք ամենաճիշտն ենք։ Դրա համար սա էլ մի հնարավորություն է, որ մենք հասկանանք, որ սա ճիշտ չէ, հաջորդ մեր քայլերը կամ ոչ թե ճիշտ չէ, այս սա այն ճանապարհը չէ, որը որ մեզ հնարավորություն կտար ավելի արագ զարգացնելու եւ լուրջ փոփոխություններ անելու, ռեֆորմներ անելու։ Այսօր այդ 40-ի փոխարեն մենք 60 տալիս ենք շատ դեպքերում միջև 70, 80, 100 հազարի աջակցություն։ Բայց մենք գիտենք ինչ ենք տալիս եւ ինչ ենք պահանջելու։ Այսինքն եթե մենք 40000 պարզապես հողը չմշակելու համար գումար ենք տալիս, այսօր մենք այդ 40000-ի մեջ տալիս ենք պարտանյութ, այդ 40000-ի 100 կիլոգրամ մազոտական, 100 կիլոգրամ ֆոսֆորական, 100 կիլոգրամ կալիումական պարտանյութը դա 40000 դրամ է։ 14, 14, 12 միայն պարտանյութը 100-ական կիլոգրամ ազոտ ֆոսֆոր կալիումական պարտանյութը դա արդեն 40000 դրամ է։ Մենք այսօր հողօգտագործողին անհատույց դրամադրում ենք պարտանյութ, որպեսզի հողը հարստացնի, որպեսզի 1 տոննայի փոխարեն 10 ցենտների փոխարեն ստանա 30, 40, 50 ցենտներ հատիկի բերք։ Երբ արդյունքում մենք արդեն երրորդ տարին է 25 ցենտներից ավել միջի բերքատվություն է կապվում։ Այսինքն մեր անցած տարիների 25, 26, 27 հեններ միջի բերքատվություն են ունեցել, այն դեպքում եւ մենք ունեինք 8-ից 10, 11, 12 հեններ միջի բերքատվություն։ Ասեմ ավելին, իհարկե տարիներ եղել են, որ շոր անախադեպ բնակլիմայական պայմանները օգնել են, բայց որpիսի դրանք ոչ թե պատահականություններ լինեն, այլ իսկապես ռեալ ցուցանիշներ լինեն, դրա համար որոշակի աշխատանքներ պետք է։ Հողը պարտացնել է պետք։ Ընդհանրապես ամենապարզ մանը Իհարկե դրանից առաջ էլի կարևոր բաներ կան, բայց այդ մի խնդիրը մենք լուծել ենք։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք որտեղ այս տարիների ընթացքում լուծել, մենք այսօր օգտագործողին տրամադրում ենք բարձրակարգ ծերմացում։ Այդ ինչ է պետք գյուղատեսությունը, հենց առաջին ամենակարևոր քայլը ինչն էր։ Հենց սկսել ծերմից։ Եվ աջակցության ծրագրերի մեջ այդ 40000-ի փոխարեն օգտագործողը տրամադրում եք իրեն համար ամենակարևոր, ամենաանհրաժեշտ նյութերը՝ ծերմացու, պարարտան։ Եվ դա անում ենք։ Հակակարգտային կայանները միայն անունով են հակակարգտային կայաններ։ Իսկապես մենք ունենք հակակարգտային կայաններ, որոնք տեղադրված են միջև 14 թիվը, այսինքն իմ օրոք չի եղել, չի տեղադրված, եղել, բայց դա չի նշանակում, որ ես դրան կողմնակից չեմ։ Պարզապես հնարավորություններ չենք ունեցել տեղադրելու, եթե ես ունենամ հնարավորություններ, ես միանգամից ոչ թե 10-ը, 20-ը, 200-ը տեղադրեմ, ոչ խնդիրը գլուծվի, բայց չունեմ դեռ այդ հնարավորությունները։ Հենց մենք բյուջեում գտնենք ազատ միջոցներ, որոնք հնարավոր կլինի ուղղել այս ծրագրի ավարտմանը, որտեղ սա կիսատ է։ Ես հաստատ կուղեմ այդ ծրագրի իրականացմանը եւ համոզված կլնեմ, որ հնարավորինս մենք մեր օգտագործողներին կպաշտպանենք բնական աղետից։ Ասեմ ինչի համար։ Դա իսկապես 100%-անոց պաշտպանման միջոց չէ։ Եթե կարկտաբեր ամպերը զոր են, ուժեղ են, իսկապես նա չի կարող 100%-ով պաշտպանել։ Եվ Ինչքան էլ մենք պաշտպանենք մեր զինվորները, մեր պաշտպանական դիրքերը, ինչքան էլ ամուր լինեն, մի տեղից շնամու դիվերսիոն խմբերը սողոսկում են ներս։ Նույնն էլ ամպերը։ Եվ մենք որպեսզի 90%-ով կարողանանք պաշտպանվել կարգից, մենք պետք է ունենանք շատ լավ պաշտպանիչ գոտի եւ շատ ավելի ապով կլինենք, երբ դա լինի երկու չերտով։ Որոշ տեղերում ունենք, պարզապես ժամանակին, որտեղ որ հարմար է գտել ճանապարհը եզրին ինչ որ մեկի ցանկությամբ դրվել է, բայց դա այն պաշտպանող շերտը չի, որը որ հնարավորություն գտա կամ հնարավորություն ունի պաշտպանելու այդ վտանգից։ Ասեմ, որ իսկապես այս տարի ունեցանք մոտ 5-6000 հեկտար կարգտարված տարածք, որի մի մասը 50%-ից ավել էր վնասված եւ կառավարությունը նախատեսել է օգնություն, աջակցություն կարգտարված տարածքների, ուրեմն կարգտարությունից դժվար օգտագործողներին արդեն երկու համայնքի սոս եւ մաշկալաշեն համայնքների դուրժած օգտագործողներին մենք անմիջապես մի քանի օրվա ընթացքում կազմակերպեցինք աջակցություն եւ համայնքի յուրաքանչյուր շնչին դրամադրեցինք հավի ճտեր նաեւ կեր ոչ թե փողատուցում պարզապես որ մի բանով մարդիկ զբաղվեին որը իրենց ամենաառաջնային խնդիրները լուծեին բայց դա դեռ չի նշանակում որ դրանով սահմանափակվել են ուրեմն հացահատիկային մշակաբույսերի մասով բուժատ օգտագործողներին անատույց տրամադրելու ենք բարձրակարգ սերմացում։ Մեր սերմնաբուծական կայանի կողմից աճեցրած, արտադրված սերմացում։ Սա արդեն լուրջ աջակցություն է, որպեսզի մարդկանց հնարավորություն տան գոնե հաջորդ տարվա համար նախապատրաստվեն ցանկերի։ Բոլոր կարգ տարված տարածքները հարկերից ազատվել են։ Նաև այն օգտագործողները, որոնք ունեն վարկեր, փոխառություններ եւ այլն, ժամանակավորապես սարսվելու են, ինչեւ այսինքն հնարավորություն ունեն, ինչեւ հաջորդ տարի եւ այլն։ Հա, այսինքն միջև հնարավորություն կունենան պայգիների, այսինքն բազմաբայան տնկարկների մասով դժոխք օգտագործողներին նախատեսվում է աջակցություն, մի ուսումնասիրում ենք մեր հնարավորությունների չափով, ինչքան հնարավորություններ թույլ կտան։ Իսկ բանջարեղենի մշակության մասով աջակցություն արդեն որոշ մշակաբույսերի մասով մենք արդեն նախապես այդ ռիսկը վերցրել ենք մեզ վրա, մեծ մասը վերցրել ենք մեզ վրա։ Հողօգտագործողին տրամադրելով պարտանյութ, ծերմացու արդեն ռիսկը վերցրել ենք մեր վրա։ Այսինքն եթե այդ հողի վրա, հողատարածքի վրա ծախսված է, ասենք օրինակի համար 100.000, դրա 60.000-ը մենք ենք արդեն ժամանակին տվել։ Եվ այստեղ արդեն հողօգտագործողը մեծ ծախսեր չի արել։ Նրան մենք հնարավորություն կտանք հաջորդ տարի սերմերի պարտանյութերի տեսքով նորից հնարավորություն կտանք, որպեսզի նա կարողանա իր գործունեությունը շարունակել։ Ցղախոտի բանջարեղենի մշակության մասով։ Իհարկե ցղախոտի մասով վնասները քիչ էին, որովհետև վերականգնվեց, բանջարեղենի մասով մենք նույնպես արդեն նախապես պլանավորել ենք աջակցություն 200.000 դրամ 1 հեկտարի հաշվով եւ այդ հնարավորությունը մենք տվեցինք, տրամադրեցինք այդ գումարները, որpիսի վնասները իրենք ավելի թեթև տանեն այնպես չի, որ որևէ դժվար օգտագործող կմնա առանց օգտության կամ առանց աջակցության։ Շատ գովելի է, որ գյուղատնտեսությունից հերո մարդիկ նույնպես զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Արցախի հանրապետությունը ինքը լինելով ագրարային հանրապետություն, շատ լավ կներ եւ շատ ճիշտ կներ, որ բոլոր ոլորտների մարդիկ զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ։ Դա կլինի անասնապահություն, դա կլինի օղագործություն, այգեգործություն, բնակավարություն եւ իզ մոտ եկած հյուրի ես որդորում եմ, որpիսի որևէ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվի, գոնե պատրաստությամբ այգի իմն է, որը կդառնա Իրան լրացուցիչ ապրոստի միջոց։ Հիմնականում բոլորին ամոզել եմ, ու ամոզում եմ, որովհետև նես չի որ ասում եմ գնա արա ու ինքը պետք է դառնա, որովհետև դրա կողքին նաև մենք Խոստանում ենք նաև աջակցություն տարբեր ձևերով, իհարկե երևի ընթացքում արծերի միջոցով ես պատասխանեմ, նաև կներկայացնեմ, թե ինչով ենք աջակցելու։ Խոզաբուծության ոլորտում շատ լավ է, որ ինքը նախաձեռնել է ինչ որ նոր գաղափարներ եւ պետք չի ամեն անգամ սпасել, որ պետությունը բոլոր հարցերով պետք է մարդկանց աջակցի։ Եթե իր մոտ ամեն ինչ հաջող է ստացվել, ուրեմն շատ լավ է։ Օրեցօր ավելանում են նրան այգիները։ Նրան այգիները, ինչպես գիտեք, ծավալով երկրորդ տեղում են խաղողից հետո, բայց ի տարբերություն խաղողի մենք նրան այգիների զարգացման առումով դրական միտում ունենք Զինգերը խաղողայգիները կամաց կամաց կամ պակասում են կամ չեն զարգանում։ Այս պահին ունենք 1000 հեկտար նրանայգիներ, ես կարծում եմ դա ավել է։ Այդ թվերը մեզ տալիս է շրջանները։ Ուրեմն միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում մոտ 3-400 հեկտար այգի է, նրան այգի է միայն, հաստատ 1200-ը կլնեն եւ մենք ծրագիր ունենք, անկախ անից այսօր 1000-ը թե 1200, մենք նրան այգիների զարգացման մասով լուրջ ծրագրեր ունենք։ Եվ առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ծրագիր ունենք հասցնելու միջև 5000 հեկտարի։ Դա մի օրվա ծրագիր չի, դա 10 տարիների նախատեսված ծրագիր է։ Եվ դա ոչ միայն պարզապես ցանկություն է, բարի ցանկություն է, որ կառավարության կողմից ներկայացվում է, դա նաև դրա մեջ ներառում է որոշակի աջակցության ծրագրեր, որը արդեն արվում է։ Մենք սկսել ենք արդեն տարբեր տեսակի աջակցության ծրագրերով, աջակցում ենք, հրախուսում ենք, որպիսի այդ ոլորտը զարգանա։ Այսինքն նրան այգիների տարածքները, ոչ ցանկատարածքները, տարածքները։ Տարածքները ուրեմն հինգապատկվել։ Այնպես որ այս ուղությամբ մենք շատ լուրջ ենք դրամադրված եւ հուսով եմ, որ սա իրականացնելու արդյունքում Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտը եւ կգրանցի լուրջ առաջընթաց եւ նաեւ մենք ունենանք լուրջ ֆինանսական հոսքեր։ Այսինքն սա արդյունամշակվելու, արտանվելու է, որը մեզ հնարավորություն կտա ֆինանսական լուրջ հոսքեր ունենալ ինչ աշխատանքներ են տարվում մեղվաբուծության ոլորտը զարգացնելու համար։ Մեղրի առումով ասեմ, իրականում մեղրի իրացման առումով խնդիր չունենք։ Չկա այդ խնդիրը։ Մի քանի տարի առաջ մենք լուրջ ծրագիր ունենք մեղվաբուծության զարգացման ծրագիր, եւ ոչ թե տարեկան ասենք 1000 կամ 2000 տոննա մեղր արտադրելու, այդ 10-15000 տոննա մեղ արտադրելու եւ ամբողջ աշխարհին, ամբողջ եվրոպական երկրներին, Ամերիկային բարձրակարգ մեղր մատակարարելու։ Բայց քանի որ այսօր մենք դեռ արտանելու խնդիր ունենք, դա մեր խնդիրը չէ, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է։ Մեղրի եւ որոշ մթերքների առումով Հայաստանը պետք է կարողանա թույլատրություն ստանալ լիցենզիա ստանալ արտանելու։ Այ երբ որ կունենա այդ հնարավորությունը եւ մենք խոչընդոտներ չենք հանդիպի արտանելու առումով, այդ ժամանակ դժվար չի զարգացնել որոշակի փոքր ուրեմն աջակցության ծրագրերի արդյունքում մեր մեղվանտանիքները կկրկնապատկվեն, որը մեզ հնարավորություն կտա։ Մենք այս տարի մի քանի փոքր ծրագրեր արել ենք։ Օրինակ Թալիշին մենք տրամադրեցին 20-40 մեղվանտանիք եւ պետք է ասեմ 3 արդեն մարտիկ ճաշակում էին մեղրը, արդեն լուրջ հաջողություն կա բերքա։ Զարգացնենք, քիչ չկա։ Գողոլորտի փոփոխությունները անցնող տարում Արդյոք գյուղատնտեսության ոլորտում լուրջ փոփոխություններ կան։ Իհարկե դրանք դեռ բավարար չեն, որովհետև եթե մենք համեմատելու լինենք մեր ցուցանիշները ընդամենը եվրոպական երկրների կամ զարգացած երկրների հետ, իհարկե դեռ մենք շատ-շատ անելիքներ ունենք, բայց եթե համեմատելու լինենք մեր հարևան հանրապետությունների հետ, Հայաստանի հանրապետության, Վրաստանի հանրապետության, Ադրբեջանի հանրապետության հետ, իհարկե մենք դուրս ցուցանիշներ։ Մենք շատ ավելի վատ իրավիճակից այսօր շատ ավելի շահեկան վիճակում ենք։ Իսկ պետք է ասեմ, որ տարածաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման առումով այդ տարածաշրջանում մենք լուրջ հաջողություն ենք արդեն արձանագրել։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ հաջողությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության, եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Հանրապետության համեմատ շատ ավելի ցուցանիշները բարձր են։ Մենք տարեկան գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցում ենք 10-ից բարձր, 13, 14, 15% աճ։ Վերջին մի քանի տարիների համեմատ մենք կրկնապատկել ենք համախառն ներքին արդյունքը, համախառն արտադրանքը։ Այսինքն արտադրած ապրանքների առումով ոչ մի հանրապետությունում կրկնապատկել, երապատկել ստացած բերքը այդպիսի ցուցանիշներ չունեն որևէ մեկը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը։ Եվ բոլոր իրենց ծրագրերը մեծամասամբ ձախողվել են։ Օրինակ Վրաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի մեծ ծրագիր, մոտ 150 000 հեկտար եգիպտացորենի ծրագիրը 50%-ով ձախողվեց։ Բայց մենք նման ձախողում հիմնականում չենք ունեցել, որովհետև մենք ավելի զգուշավոր եւ ավելի նախապես իհարկե ուսումնասիրելով բազմաթիվ հանգամանքներ նաեւ ուսումնասիրելով նոր իրականացրել ենք։ Որոնք եմ ես համարում գյուղատնտեսության մեջ մեր հաջողությունները, ասեմ, մեր առաջին քայլը գյուղատնտեսության վերջին 6-7 տարիների մասին է խոսքը, ինչին որ ես ներկայ եմ եղել, ասեմ, առավելագույն բերքը Արցախի հանրապետությունում զարմացնելու բերքը Դա 25-ից 30 ցեններ էր, այսօր 70-80 ցեններ բերքը դա սովորական է։ Այսինքն նույնիսկ պատահական մարդիկ այսօր կարող են ճիշտ որոշակի գործողություններ կատարելու արդյունքում ստանալ 40-50 ցեններ բերք։ Մենք նույնիսկ ունեցել ենք միջև 100 ցեններ բերք, այսինքն այդ գործողությունները կատարելու արդյունքում։ Այս սրանք են ցուցանիշները բայց ո՞նց ենք ասել ագրոտեխնիկական որոշակի աշխատանքներ։ Այսինքն մենք գյուղատնտեսությանը վերաբերվեցինք ավելի լուրջ եւ ավելի գրագետ ձեւով։ Ուրեմն զարգացած երկրներում, աշխարհի զարգացած երկրներում գյուղատնտեսության մեջ 5% չարչարանք են դնում, 95% խելք։ Մեր մոտ հակառակն էր։ Հիմա մենք եկել ենք ասել ենք նրան, որ 50% խելք, 50% չարչարանք։ Պետք է ասենք նրան, որ 95% խելքը լինի, 5% չարչարանք։ Այսինքն դա հաճույք կլինի, ոչ թե տանջանք։ Իսկ դրա համար ամեն ինչ պետք է խելացի կազմակերպվի, ամեն ինչ այնպես չի որ ասենք դաշտում մեկը որոշեց ծորեն ցանել ու 50 ցեններ բերք ստացա։ Միջև դրան հասնելը այստեղ այս ցեղակներում մարդիկ ինչ որ աշխատանք անում են, անկուն գիշերներ են հասկացնում։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության երկրագործության ոլորտում ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը դա սերմի խնդրի լուծումն է եւ սերմը որպես գերակա կարևորագույն միջոց դարձնելու մտածելակերպը։ Ես ասեմ ավելին, ամենամեծ աշխատանքը, որը արվել է, շատ տեսանելի նյութական չի, բայց շատ կարևոր է ու շատ արժեքավոր է։ Այս տարիների ընթացքում մարդկանց մտածելակերպը չգիտեմ քանի տոկոսով, բայց շատ մեծ տոկոսով փոխվել է մտածելակերպը։ Եթե սրանից 6-7 տարի առաջ մարդուն փորձեիր ցանկացած միջոցներով համոզել, որ հնարավոր է Արցախի հանրապետությունում ստանալ 50-60 ցեններ ծորենի բեր կամ 70 ցեններ, կամ Արցախի հանրապետության հողատարածներում մշակել եւ ստանալ բարձր բեր եգիպտացորենից, արևածաղկից, սոյայից եւ այլն, ոչ մեկը չի հավատա։ Այսօր բոլորը իրողություն է, դա բոլորը հավատում են, որովհետեւ դա արդեն պաստ է։ Սրանք են այն աշխատանքները։ Մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ, մինչեւ 2010 թիվը շատերը գիտեն Արցախի հանրապետությունում 1 հեկտարի ցանքի նորման 300-350 կիլոգրամ էր։ Ունենք 300 կիլոգրամ։ 1 հեկտարի վրա ցանում էին 300 կիլոգրամ ծորեն։ Այսօր մենք ուստանում էին 10-12 ցեններ, 15 ցեններ բերք։ Օրինակ կարող է կռայել, այսօր ինչքան ենք ցանում, որ ստանում ենք 5-6 տոննա, ավելի քիչ։ Այո, այսօր այդ ցուցանիշը շատերի մոտ 50%-ով, իսկ ընդհանուր հանրապետության մակարդակով մոտ 30-40%-ով կրճատել ենք։ Այսօր ցանելով 180-ից 200 կիլոգրամ սերմ մենք ստանում ենք 3 անգամ ավելի շատ բերք, 4 անգամ ավելի շատ բերք, 5 անգամ ավելի շատ բերք։ 160 կիլոգրամով մենք փորձնականում ստացել ենք մոտ 90-ից 100 ցեններ բերք, 160 կիլոգրամով։ Այսինքն սա մի փոքր դետալ էր, ընդամենը մի փոքր շտկում եւ արդյունքները տեսեք ինչքան տարբեր են։ Այսինքն 3 անգամ ավելացնել բերքատվությունը երկու անգամ կրճատելով սերմի քանակը, շատերի համար գիտեք ինչ պայքարի ինչ դիմության եմ հանդիպել, երբ մարդկանց բացատրում եմ, որ պետք չի 300 կիլոգրամ ցանել, բայց սա արդեն փաստ է։ Որևէ մեկը այսօր չես գտնի, որ 200 կիլոգրամից ավել կցանի։ Եվ արդյունքում ինչ ենք ստացել։ Արդյունքում մենք տարեկան տնտեսել ենք 5-ից 6000 տոննա սերմ։ Եվ եթե գումարի վերածենք, այս շատ հետաքրքիր թվեր են, 5-ից 6000 տոննա տարեկան սերմ ենք տնտեսում, որը համարժեք է 1 միլիարդ դրամի։ Այսինքն միայն այս փոքր շտկում անելով մենք տարեկան մեր հողերը անտեղի չենք լցնում լրացուցիչ 5-6000 տոննա սերմացու, հակառակը մենք ունենում ենք այս դեպքում 1 միլիարդի տնտեսում։ Այսինքն այս 7 տարիների ընթացքում 7 միլիարդի տնտեսում խելացի աշխատանքի արդյունքում, գրագետ աշխատանքի արդյունքում եւ սրան էլ եթե գումարենք այս տարիների ընթացքում մենք վերքատվությունը կրկնապատկել ենք, շատ դեպքում նաեւ երապատկել ու քարապատկել ենք, այս թվերը արդեն հասնում են ոչ թե 7 միլիարդի, այլ 70 միլիարդի։ Այդ թե որտեղ է տնտեսական աճ, տնտեսական արդյունավետություն եւ ինչ պետք է անել ընդհանրապես, որpիսի տնտեսության մեջ փոփոխություններ, ռեֆորմներ լինի։ Արցախում գյուղատնտեսության ոլորտում բարեփոխումներ կան, եթե համեմատելու լինենք մեր հարևանների հետ, իսկապես մենք լուրջ բարեփոխումներ ենք իրականացրել։ Այն որ Արցախի հանրապետության օգտագործողը պաշտպանված է, այսօր պետությունը տրամադրում է ոչ թե Ռուսաստանից ներկաց ծորենը 500 դրամով, որը որ ֆուրաժային ծորեն է, բայց ներկում 500 դրամով տրամադրում են օգտագործողին, որը տենց էլ բեր չի տվել։ Այլ այսօր Արցախի հանրապետության կառավարությունը հողօգտագործողին տրամադրում է ամենաբարձրակարգ, ամենավորակյալ, բոլոր առումներով պաշտպանված սերմացու անհատույց։ Ինչպես գիտեք, վերջին երկու տարիներին անհատույց ենք տրամադրել։ Այսօր մենք տրամադրում ենք հողօգտագործողների անհատույց պարարտանոց, անհատույց խորհրդատվություն։ Մենք ինչքան հնարավոր է այդ ամենակարևոր, ամենաարժեքավոր բանը գիտելիքների տրամադրումը ինչքան հնարավոր է տվել ենք։ Մենք այսօր բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում նորագույն տեխնոլոգիաների տրամադրման մեջ։ Այնպես չի որ նորագույն տեխնոլոգիան մենակ այն շլանգներն են։ Նորագույն տեխնոլոգիաների մեջ մտնում են այն բոլոր նոր մշակաբույսերը, որոնք ներդրված են։ Այսինքն միայն այն որ մենք մարդկանց մտածելակերպի մեջ մտցրեցինք, որ պետք է ծերմ ցանեն ոչ թե ծորեն, դա արդեն տեխնոլոգիա է։ Այն որ պետք է գյուղացին ժամանակին կատարեր հողի վար ու ցանքը, որը արդեն շատերը գիտեն, որի արդյունքում բերք են ստանում։ Եվ որ պետք չէ բերք հավաքից հետո վար անել, որովհետև դրանից ձևավորված կոշտերը հնարավոր չէր լիճարտել եւ բերք չէին կարաստանա, ստիպած 400 կիլո սերմ պտիցան էին, ոչ թե 160 կիլոգրամ։ Դրանք տեխնոլոգիաները, դրանք գիտական մշակված մեթոդներ են, որ մենք կիրառել ենք ոլորտում։ Ասեմ, միայն վերջին 6-7 տարիների ընթացքում մենք 15-ից 20 նոր մշակաբույս ենք ներդրել նոր մշակաբույս, որոնք Ամերիկայի, Եվրոպայի նման երկրներում ներդրվել են 300 տարիների ընթացքում։ Մենք Արցախի հանրապետություն ունենք բազմաթիվ ոչ ավանդական մշակաբույսեր, որ ընդհանրապես ժողովուրդը դրանք տեսածել չկար։ Դրանք ներդրել են, չէ՞։ Դա աշխատանք է։ Ունենք ներդրված բազմաթիվ նոր մշակաբույսեր, որոնք մոռացված էին Ավելին ասեմ, դրանք ոչ թե 5, 10, 20 հեկտար են, այսօր դրանք 3-4 հազար հեկտար են։ Այսինքն մենք արևածաղիկ ունենք 3000 հեկտար, եգիպտացորենը հասցրել են մինչև 5-6000 հեկտարի, այսօր ունենք 3000 հեկտար։ Այսինքն մեզ էլ պետք չէ հասկանանք մեր հնարավորությունները, միայն ցանելով չի, մենք պետք է կարողանանք ջրի հարց լուծել, ռոռոկման հարց լուծել։ Այսօր մենք նոր մշակաբույսեր, սոյա, կտավատ, տարբեր տարբեր բաներ։ Մենք այսօր բանջարաբուծության ոլորտը վերականգնեցինք։ Այսօր մենք մեր բանջարեղեն արտադրողները արդեն կարողանում են ապահովել մեր Բոստանային մշակաբույսերը, սեխի, զմերուկի մշակությամբ զբաղվում են։ Այսօր արտահանում են, այսօր իրացման խնդիր ունեն, այսքան ծավալները մեծ են։ Նույնիսկ արկտարությունից հետո էլի մենք խնդիր չենք ունենում։ Մենք բազմաթիվ նոր պատկատեսակներ ենք ներդրել այգեգործության մեջ, պատկաբուծության մեջ։ Ինքը նոր պատկատեսակներ, հենց նոր սորտերով, որովհետեւ մենք կարողանանք շուկայում ներկայանալի լինել ոչ միայն մեկ երկու, այլ բազմազանությամբ եւ որակյալ ապրանքով։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։